Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Lukasza. Jeziś zajasal w duchu swatem, a rzekł Belebim Cię, Otcze, Pane nebe, a ze mnie, że gdyż isi Ty to wieci odkryl, ukryl przed mądrymi, a chytrymi, odhalili si je maliczkim. Ano, Otcze, tak se Ci zalibilo. Wszechno je mi dano od mego Otca, a nikdo nevi, ví, kdo je Syn, jen Otec, a nikdo je Otec, jen Syn, a ten, komu to chce Syn zjewit. Gdyż byli sami, obracił se k swym uczednikom těmi to słowy. Błogosławione oczy, które widzi, co wy widzite, Říkam wam, Mnoho proroku a králu toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Slyšeli jsme slovo Boží. Milowani a sestry, Kolikrát slyšíme nebo no čteme, že bychom se měli vyvarovat předvánočního schonu a prožít adventní dobu milosti více duchovně. Podaří se nám to letos. Każby odpowiedź, którą si budeme moci dát na szczedry den, večer, byla kladna. Nyní jsme ale stale jeszcze na začátku mnoho je v našich rukou. W pierwszych dniach Adwentu są nam przedkładane w masznie liturgii teksty proroka Izajasze, który bywa nazywany ewangelistą Starego Zakona. Dneszny urywek Izajaszowa proroctwi wyjadrzuje skuteczność, że sąd, który definitywnie rozchodne o naszym setrwaniu mezi wywolonymi, je v rukou toho, který má přijít, Mesiáše. A on nebude soudit podle zdání, ale podle spravedlnosti. Na první pohled to jsou slova barovná, ale ona jsou i povzbudivá, protože se nemusíme obávat nějakého posouzení našich snah, které by bylo nekvalifikované, pronesené od boku. Boży sąd jest sprawiedliwy, nade wsi pochybnost. A Pan dokaże ocenić, a odmienić każdą naszą dobrą snachu, być by se nami trzeba nie podarzyło pilnie uskutecznić. Bóg působí nepředvídatelně a uwadzi bez matek naszej lidskou mądrość. Aby nam dal spasu, vede nas po nowych, naprosto neznámych cestach, plnych przekwapeni. Bóg je wierny, że neustale pamatuje na swa zaslíbení a że v jeho i są wywoleni Prawie ci poslední a patrni. Také ja se stanu wywolenym, pokud przyjmu dar Ducha Svatého, jenž se stoupil na Ježíše. A stejně jako Ježíš rozpoznal ve zdanlivém neúspěchu svého poslání moudry plán Boha Otce – bude samoci i já radovat z toho, že se otec velmi pečlivě a něžně stará o chudé a prosté lidi. Milosrdny Otec se odhalil maliczkim. To je tiem, którzy se nie do pozycji mądrych a chytrych, ale z pokorą nasłuchaj Bożemu Słowu Jezisowi. W niem doszło Bożi se zjeweni swego wyrcholu. A my, Jego uczennicy, jsme blahoslaveni, že očima své víry vidíme to, co toužilo vidět mnoho proroků a králů. Ježíš dává poznat pravou otcovu tvář swym přátelům, všem, kdo přijímají Ježíšovo pozvání k účasti na jeho płynem spojení s Otcem. W tom tkwi prawa blażenost Ježíšových uczedników. Na nas se prostřednictvím křtu a dalších swatości uskuteční zaslíbení dána Bohem praotcům izraelského národa. Ta zaslíbení, o nichž mohl mít prorok Izajasz, pouze velkolepou wizji, ale nie je zakusit. Jemu było dano poznat, że Mesjasz, potomek Dawidów, stoli trwały mir, a pokoj, a wyjadrzył to słowy Velk budę przebywać z berankiem, krawa budę past z Medwiedzicy. Jego słowa w sobie skrywają głęboką prawdę, że totiż z przychodem Mesjasza nastanie wielka usmierzenie, po którym snad każdy człowiek wchlobi swe dusze dąży. Samozrejmie ten to trwały pokój a mir, to to usmierzenie neni uskutecznieno ze dnia na den. Je to dziej, je to wywoj, trwały a stale przechod. Opět se zde vynořuje myšlenka, která tento horizont pohledu rozšiřuje jeszcze dal, a probudí v nás nové náměty pro adwentni snachy nieco w sobie zmienić. Bratře, sestry i żywotopisy wielkich svědců ukazuje, że mnozí z nich mieli we swych powahach na przykład silnie choleryckie sklony, które gdyby dostali wolny pruchot, могли напахати много злего, ba трагічного. Ale tym, że tyto sklony dokazali w sobie przetawić, a przekona, przekować z Krystem, a pro Krista, zostali w tych to lidach trwale stopy wielkiego świetla, a pożegnani. Snażmy się w dobie adwentni otupować ostrzy swych powach laską, a bude i ona splatit, że zachraňujeme svět před skazou a připravujeme Boží příchod. Amen.